saingia ndio aya hapo ukataza mtu mathala ni munkar unamkataza labda shekhi la tafala tena unakuja tena kesho akhi la tafala amba shekhi kunywa ndevu haramu ya akhi utruk halq lihya Haram. eh Imam Ahmad ibn Hanbal alikuwa anasema kuwa idha kana shakhs yahliq lihya la taakhudh haditha usichukue kalamu yake hata walau kana naishi na wewe na haliq lihya la taqbal hadithahu as-salaf hivyo ndivyo asema ah idha kana huwa yakhda anasema ikiwa yeye ananyoa ndevu anasema si mbali amsingizie mtume sana anasema ibtiad anamwacha anasema acha nikae mbali kwa sababu walikuwa kikuja mtu anakuja anamwangalia mwanzo hivi man jaaka bil kalam hadha fulan ibn fulan jalasa inda man alikaa kwa nani fulan ibn fulan fulan ibn fulan madha kana aqidatu akida ilikuwa kidagani ule Sunaona sasa. Akhira tukana kadha wa kadha hadha utruk hadith. Anaacha hadithi yake. Ndio salaf wanasema kanu lam yakunu yasaluna anil sunan. Walikuwa haulizi kusiana na upokeaji wa hadithi. Lakini lamma waqa'at alfitna pindi fitna fitna ilipotokea qalu sammu lana rijala. Tuambieni upokeaji wa hadithi kina nani sasa? Fayundar inaangaliwa ila ahli sunna katika wafasi wa sunna. Fayukhadhu hadithuhum inachukuliwa hadithi yao. وينظر الى اهل البدع وانا وننقل اهل البدع فلا يؤخذ حديث انقل هسه فينا